pri la farado de prelegoi. Al mia nuna tria post-congressa articolo instigis min la prelego de Humphrey Tonkin kiel effective paroli publice. La tre conata preleganto, ex presidanto de UEA, fundinto ca NUNA una presidanto de ESOFO, Esperantic Studies Foundation, membro de la Academia de Esperanto ekde 1983, kotopo kotopo, pritraktis multajn aferojn rilatajn al la temo. Interalie li menciis ke kiu volas aŭ devas paroli publike, ekscio antaŭe kiu vi estos la alparolotoj kiu ne povos esti dirata pro la aparta culturo, religio, sinteno de la cestontoi, quia estos la loco, su la acustico estos bona, chu existos bona microfono cotopo. Tamen, en citio articolo, mi ne volas resumi la tutan prelegon, sed nur paroli pri specifa publica parolado, nome pri prelegoi rilate al kiwi anca validas la anta osorgoi menciitae de Humphrey Tonkin. Concerne alla aparta publico, prelegeio, microfono, cotopo. Estas tre competentai, quelc foie ec internazie conatae prelegantoi, kiwi allogas ca entusiasmigas sian publicon, sen usi, crom microfono, microfono, iun ein helprimedon, proiectiilo, scriptabulo cae similae. Tamen tio ne esas la cutima situatio. Plei multae prelegantoi besonas cae facte usas tian helprimedoin. Nun tempe cefe proiectiiloin cae la ilon PowerPoint. Prigi mi parolos poste ne nur bona microfono cae acustico gravas, sed ancau la vocio, la elpalorado cae la prononzo de la preleganto. Vidu mian articolon cio malfaciligas la comprenon de parolata esperanto, de la quina de septembro de 2017. Oni conas bonaen prelegantoin, tio estas, kiwi bone regas sian temon, cae havas bonan manieron presenti gin, sed cioi havas vocian problemon, exemple tre raucan vocion, ne bon articulacias au havas neordinaron prononcon, fortan accenton, cion plei multae cestantoi ne bone comprenas. Tiae prelegantoi, bonae au malpli bonae, devas provi pli bonigi la vocion klopodi pli bonigi la artikulacion cae lerni la ordinaran pronunzon, sen tre forta accento bedaurinde kelkai el la preleganto considerata e kel bonoi ne shainas opinii tion grava unu foje mi ce estis angla lingvan prelegon de maljuna viro presentita kel internazia preleganto kio krom havi fortegan ali accenton en la angla, shaine ne havis dentoin. Vi povas imagi lian articulacion, cae che prescau ne eblis comprenilin. Rilate alla uso de PowerPoint, mi opinias mem comprenebla la jenon, sed plei ofte vidas che la prelegantoi faras ion alian unue la scribajo la litero ne estu tro malgrandai ili devas esti facile legeblai due la lum bildo ne estu plena de scribajo in ciu lum bildo oni scribu nur kelkain fakte multa in vortoin prefere ne tuta in frasoin escepte kiam temas pri citajoi trie. La preleganto parolo pritio cio esta scribita sur la lumbildo, ne pri aliai aferoi. Quare, ciam oni usas figuroin, ili devas clare illustri tion cio estas dirata. Oni ne diru ion cio ne rilatas alla figuro, cae inverse. Quine, oni ne uso powerpoint dossieron iam usitan in antaua cae pli longa prelego sen igi gin mal pli longa. Tio estas, sen adapti gin alla nova pli mal longa prelego. Bedaurinde, plurae prelegantoi ne faras tion cion mi mencies in la punctu quin. Seque, ili montras rapide diversa in lumbildoin sen commenti pri ili. La cestantoi provas legi la scribajoin su la lumbildoi, sed la preleganto parolas pri io alia, cae tio confusas la publicon, cae mal pli bonigas la prelegon. Oftege prelegantoi, ec conatae cae alimaniere bonae, montras lumbildon sur kiu trovigas multae frasoi, fraspartoi au vortoi, kiuin la cestantoi provas legi, sed la preleganto diras samtempe ion alian. Anco tio confusas la publicon cae malhelpas la comprenon. Do one ne faru tion. Contraue, cil mi dires en la punctu 3, oni parolu nur pri tio kio esta scribita sulla lumbildo, ne pri aliae aferoi. Finante la articolon, mi aldonas che, anco bedaurinde, estas prelegantoi conatae au ne, quelc foi ec invititae el exterlando, qui ne usas PowerPoint au alien helprimedon, sed nesci povas fari bonan prelegon, parolante monotone au cae sen doni la necessan explicoin, exemple pri usitae fremdlingvae vortoi, au cae sen clara structuro de la enhavo. Cial oni invitas ilin? Generale, char ili bone conas la temon de la prelego – kiel ocasas con quelcae au multae professoroi kiui ancau bone regas sian stud facon, sed nesci povas bone instrui.